Oh, se si ndihem kështu. Sikur dua ta marr këtë pranverën ta shqyej. Oh. Në kuptimin më të mirë të fjalës, domethënë ta shijoj në sens, u shpreha keq. Është, jo, është kjo është periudha më unë nuk mund ta them mjaftueshëm. Nuk mund t'i rezistosh dot. E dua shumë këtë kohë të vitit. Këtë kohën e vitit Jo ta. Ka lezet. Ju besoj. Ka lezet. Shumë faleminderit. Po lind dielli për jashta. Çuna dhe goca, juve që jeni akoma me një sy kështu. Hapur një sy mbyllur në mëngjes. Ora është Pyesim robotin se sa klubi i hapur zyrtarisht Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Al contrario di te, io non lo so.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 Në vitin 1789, Kongresi i parë i Shteteve të Bashkuara u mbajt në New York dhe deklaroi se Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ishte në fuqi. Në vitin 1791, Vermonti pranohet si shteti i 14 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1877, premiera e baletit Liqeni i Mjelmave i Tchaikovskit jepet në teatrin Bolshoi në Moskë. Në vitin 1877, Emile Berliner shpiku mikrofonin. Në vitin 1902, u themelua American Automobile Association në Chicago. Në vitin 1933, Franklin Delano Roosevelt bëri betimin si presidenti i 32 i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1950, filmi Hirushja nga Walt Disney u shfaq për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1952, Ronald Reagan dhe Nancy Davis u martuan. Në vitin 1974, revista People doli në treg për herë të parë. Në vitin 1997, Presidenti amerikan Bill Clinton ndaloi kërkimet për klonimin e njeriut. Në vitin 1999, libri i Monica Lewinskyt, i cili flet për lidhjen e saj me presidentin Clinton, doli në shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2005, OKB-ja paralajmëron se rreth 90 milionë afrikanë mund të infektohen me virusin HIV në të ardhmen, në rast se nuk ndërmerren masa parandaluese për përhapjen e kësaj sëmundje. Në vitin 2009, Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve lëshon urdhër arrest për presidentin sudanez Omar Hassan al-Bashir për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Darfur. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur sot dëgjuat nga Jeri dhe kalendarin historik për uh, datën e sotme 4 mars, me që ra fjala mm -hmm. ditë e mhm. mërkurë. Uh, ne ju përshëndesim që të gjithëve dua t'i jap tani fjalën Jerit për atë që ajo bën në këtë moment çdo ditë është një shprehje që ka zgjedhur për të na frymëzuar për sot, Jeri. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga Bukowski dhe është Bukowski. Mm. Mëso të mos e shkatërrosh me fjalë atë çfarë ke ndërtuar me heshtje. Ah, e bukur. Shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. Si është ajo shprehja tjetër? Edhe një herë të lutem Jeri. Po. Mëso të mos e shkatërrosh me fjalë atë çfarë ke ndërtuar me heshtje. E ideja nganjëherë pra nuk duhet të flasësh. Është më mirë mos të flasësh. Jo, pikërisht kjo është ideja. Kjo është ideja. Jo, është ajo tjetra. Për shembull që kur s'ke asgjë për të thënë, më mirë hesht. Më mirë hesht. Mm -hmm. Më mirë hesht. Po ë uh, uh, ditë të trazuar, natë të trazuar, kemi hyrë kështu në një, ku di unë se sa do zgjasë. Por uh, të gjithë njerëzit duke folur vetëm për për një gjë praktikisht, për uh, këtë çështjen politike, paska pasur të drejtë ai kur tha që do tronditen. Mm. Do të do të ndoshta themelet e mazhorancës nuk u tronditën edhe aq, por që është tronditur opinioni publik nga këto gjërat që po mësojmë, uh, dita mbas ditës janë janë uh, Ku di unë, është është është e S'ka as fjalë për ta përshkruar këtë që ndodh. Ë, uh, prandaj un dua që sot në program ne të bëjmë edhe një pyetje që s'ka lidhje direkte, por që ka një lidhje të tërthortë me atë që po ndodh. Dua t'i pyes, për shembull, ë, um, çfarë është në jetë që nuk mund të blihet me para, por që është shumë e rëndësishme. Se mund të blesh jetën e një njeriu, si thua, ose fundin e jetës së një njeriu apo vdekjen e tij, mund të blesh pallto, këpucë, makina, tritol, pallate, mund të blesh njerëz që dalin edhe përrallisin për ty. Mm -hmm. Ja, do të kesh kështu një 40 a 50 avoketër mediatikë, të gjitha këto gjërat, mund të blesh uh, gënjeshtra, mund të blesh shantazhe, mund të blesh Lloj-lloj gjërash, por uh, ka ca gjëra mm -hmm. që s'i blen dot. Sado para që të kesh. Kështu që te këto do do të fokusohemi sot. Gjëra për shembull që ne që s'kemi kaq mijë euro apo aq mijë euro për uh, për t'u bërë pjesë e kësaj kësaj eh, botës uh, së shpifur, eh, parade. Uh, po, paradë ta quash tamam, se më kujton atë vajzën e Agamemnonit uh, Kadaresë ka një ka një paradë te vajza e mm. Agamemnonit. Ku ky personazh i ynë ka dalë në paradë atë ditë dhe i ftuar në tribunë sepse s'di se ç'do ndodhi atje, por që eh, në fakt ishte si ishte edhe aq pjesë e paradës. Por eh, por eh, por janë ca gjëra që un un personalisht kam përshtypjen edhe shumë kush që na dëgjon nuk ua ka zili. Si thua? Këtij lloj takëmi njerëzish që që janë kështu, të fuqishëm, muskuloz në një formë apo në një tjetër. Kështu që le të përqendrohemi te këto gjërat e bukura që ne i kemi dhe ata s'i kanë. Dhe ata s'i, po ata mund të kenë në një formë apo në një tjetër, por që ne s'ua kemi për t'ua pasur zili. Okej, ne s'ua kemi për t'ua pasur. pasur zili. Hajde mo, hajde mo. Ehm, um, siç është Po ja, në momentin që ti po flisje, e para gjë që mua më erdhi ndërmend, të them atë që më erdhi e para. Ajo që ti nuk mund të blesh me para është qetësia, është shpirti, është mendja. Mund të blesh çdo gjë tjetër, mm. mund të blesh dikë që mund të flasë gjithë ditën për ty, por në të vërtetë ti s'ke asnjërin prej këtyre të trejave. S'mund të blesh dashurinë e njerëzve. Dashurinë absolutisht. Jo. Respektin e njerëzve s'e blen dot. Është një listë shumë e gjatë, por po, mua më erdhën këto të po. treja gjërat e para që po. Shumë e vërtetë. Po flisja. S'mund të blesh dinjitet për shembull, sado para të kesh. Mm. Mund të blesh kravata. Mund të blesh këmisha. Mund të vishesh me kostumin me më të shtrenjtë, por kjo s'do të thotë që brenda kostumit ieri ka diçka me vlerë. Po, 500 euro bluzë. Ku di unë se çfarë, nga këto gjëra domethënë mund të fshish djersat me Me 500 euro shë. Po edhe 300 euro kollare. Po. Po mirë shumë bakterie ndërkohë. Eh, eh. Kështu që do flasim për këto sot në klubin e mëngjesit dhe të tjera, miq dashur, në Club FM 104 plus që kam edhe një kam edhe një kështu, ë eh, e gjeta atje në Facebook një faqe që unë e pëlqej, mm -hmm. uh, që është Tirana Calling atje. Por çfarë kanë bërë ata? Kan uh, eh, Edhe ata kishin gjetur diku tjetër, kam përshtypjen nga këto gjërat që qarkullojnë në internet, por për shembull, në qoftë se e ke emrin Altin, në qoftë se mm. e ke emrin Altin, mm -hmm. duhet që t'i japësh emrat e pesë grupeve, të cilët fillojnë me, për shembull, Aerosmith. Po, më mm. domethënë ide. Lynyrd Skynyrd, ë? A, L. Mm. Pastaj është T-ja. Çfarë do vije te T-ja? Ah, do të fillojë. Si emër grupi, po. Aerosmith për A-në. Po, çdo gërmë të emrit një grup ah. muzikor që fillon me atë gërmë. Po që duhet të jenë edhe grupe që të pëlqejnë ty. E kuptoj. Që të të pëlqejnë, Aerosmith më pëlqen për shkakun, mund të ishte po, po, grupi i parë, po. Lynyrd Skynyrd I ke qejf? Po mund të ishte. Po- Sweet Home po, Alabama. Po jo dash. Trim trim jo dash. Gjej një grup me L pra. Gjej vetëm një grup me L. Po. Është i mirë, pastaj me N. Dhe sigurisht që është Nirvana. S'ka tjetër Që kjo është loja ieri Mendoje, mendoje pak dhe këtë Se dua që të na i dërgojnë njerëzit këta mm -hmm. Në në çdo gërmë të emrit tuaj Një Një grup, grup muzikor Apo mhm. një këngëtar Apo këngëtare Se na qëlloi Taylor Swifti që e plotëson atë emrin tuaj dhe shikojmë, po duhet të jenë uh, grupe dhe dhe muzikantë që ju i pëlqeni. Mm. Mm -hmm. Jo thjesht që ju vijnë në mend për të plotësuar lojën, që i pëlqeni që edhe ato të jenë një tregues i i uh, gustove tuaja muzikore. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, kemi muzikë nga Stereophonics sot në mëngjes. Jo, no. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora tani 7:21 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 dua që Olta në 1 minutë apo 2 të na bëjë një ë na bëjë një parashikim të vogël të motit për ditën e sotme për gjithë ata që duan që ta dëgjojnë. Atëherë, për Altinin kemi Aerosmith Linkin Park, mm -hmm. Taylor Swift, oh Incubus God. dhe Nirvana. Tani ty të lind e drejta Altin që të kërkosh një këngë Taylor Swift. Një këngë nga nga njëri prej këtyre pesë uh, grupeve uh, apo artistëve. Kë do tashi, do nga Aerosmith, Linkin Park, nga jo. Taylor Swift, nga Incubus apo nga Nirvana. Mhm. Që do të thotë nesër do kemi shi? Sigurisht. Të enjte dhe të premte ka shi, ndërkohë ditët e tjera fillon dielli. Ah. Ditët e tjera fillon dielli, miq të dashur. Del dielli atë. Del dielli, pra, del dielli. Do të ketë diell. Faleminderit Olta. Ose ikin retë. Asgjë 3 gradë është në këtë moment, kështu që mos e përsërit. Okej. Wow, çfarë të folur ke kjo more vëlla. Lëre se po, ja edhe një tjetër do. Po gjete edhe një C4, po gjete ndonjë C4 poshtë tavolinës. Mhm. Ti je nga kushte. E di. Olta faleminderit. Mua sapo më erdhi një mesazh, ruhu. Ruhu. Ruhu, është e kam fal të ah, kam. Isha unë që të shkruajta. Kam. Po do të thosha, ruhu Altin pasi e marr. Del në media pastaj jam kërcënuar, thotë me jetë, e kam rësisht. Po. Ruhu ti Altin. Për një ruhu që ti se vë. Po pra, ma, rruhu Altin se je bërë për të rruar. Okej, okay, okej. Okay. Apo për të rrojtur. Ja ku vjen Nirvana me Come As You Are tani, meqë Altini e zgjodhi, ne po ju pyesim, nëse i merrni me radhë gërmat e emrit tuaj, miq mhm. dashur, mm -hmm. vini për secilën gërmë, një grup muzikor apo një muzikant që fillon me atë, me atë gërmë. Altini kishte Aerosmith, Linkin Park, Taylor Swift, Tracy Chapman Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Tani është koha për të dëgjuar një histori nga Eri nga ato që uh, janë një provë se Se ja, bota është e bukur. Teknologjisë dhe se shkenca do të na shpëtojë nga nga shumë pisanjosë, gjëra të ndryshme. Ja, dhe në këtë rast bëhet fjalë për të gjithë njerëzit që janë të pakujdesshëm dhe mm. për ato vende ku kanë shumë qendra tregtare apo klube nate dhe vende të ndryshme ku njerëzit shpesh herë nuk shkojnë në tualet mm -hmm. për të kryer nevojat e tyre, por uh, i kryen nevojat tek muri. Tek muri, po. E dimë, është një vend tek Blloku, për shembull, mu në qendër të Bllokut, që është vendi që kalon atje dhe e ndjen. Është muri që rri gjithmonë kështu mm. si një. Po, po, po. Por çfarë ka ndodhur në Hamburg të Gjermanisë është që njerëzit aty dhe përgjithësisht pronarët e klubeve kanë marrë një vendim mhm. dhe pavarësisht se kishin vënë nëpër muret e tyre që një tabelë që nuk lejohet të të urinosh në këtë vend, po. njerëzit nuk nuk nuk merrnin vesh dhe ata kanë bërë diçka. Ekzistoka një lloj boje shumë interesante, unë nuk e di se si uh, quhet boja, mm -hmm. por ti mund të lyesh murin me këtë lloj boje dhe çfarë ndodh është që në momentin Muri nuk laget më pastaj. Uh, nuk e ah. depërton ujin dhe lagështirën dhe e kthen mbrapsht. Kjo është më më interesantja. Pra ajo A, nuk depërton në mur edhe të vjen uh... dhe të kthehet ty uh, pas dhe ti uh, mbetesh i qullur. Do të thotë që të lagen këpucët po, me urinën tënde. Dhe ky është një lloj dënimi që ata kanë vendosur për të gjithë ata që nuk binden kur oh. ka tabela që Këtu është e ndaluar diçka dhe ti nuk duhet ta bësh këtë gjë. Kanë vendosur pikërisht këtë formë dhe është një lloj hakmarrje e murit në këtë rast karshi njeriut që thyen rregullat. Qenka shumë bukur kjo. Është shumë e bukur vërtet. Domethënë i dashur shurraq thonë këta, kujdes sepse do të të lagen këpucët. Tamam. Po, po çka jo payback time domethënë. Mm. Na sill një një dy furça bojë. Mm? Për këtë të Bllokun na duhen një dy furça bojë. Duhen më shumë. Na duhen na duhen një kështu një dy maune. Mm. Me bojë. Jo, e kam patur, jam sa është e vërtetë kjo. Tash nuk e di unë është është për mungesë të banjave apo apo është për kënaqësinë të të qenit jashtë, për shembull pranë natyrës, që ca njerëz zgjedhin që ta bëjnë ca njerëz, përgjithësisht. Përgjithësisht. Po, përgjithësisht meshkuj janë. Bien shumë se që mund të flisni po. ju. Por jo vetëm, ëh, se ka dhe po, nga ka dhe goca shkathta që Po, 90% e rasteve janë meshkuj. Ka nga ato kështu që në këmbë. Ia dalin. Ia dalin. Oj, oj, oj. Mos bëni sikur s'e dini. Që ka, a ka a s'ka? Ka pra ka, ka. S'ke parë ndonjë shoqe njëri? Nëse keni parë. Na thoni. Unë kam parë. Nëpër mure jo një. Unë kam parë. Jo nëpër mure. Nëpër mure jo. Jo nëpër mure. Po. Unë nëpër rrota makinash, ashtu se fshihen mbrapa rrotave të makinës. Ka qenë në derës. Po. Po. Nuk po. kujtohet me ë Ka plot raste, sidomos kur je në udhtim. Shikon nga këtë rast. Shikon nga, abra, abra, fol, hapu. Jo, jo, ka që. Faleminderit Ola. U kuptua, u kuptua. Faleminderit për këtë dëshmi personale. Kthehemi pas pak Klubin e mëngjesit miq të dashur. Është U2 që do të dëgjojmë tani. Kemi si që ndavë në YouTube. Në Club FM në 104. Kujdes, jo përjashta, jo përjashta sepse mund të jetë mur i lyer me bojën që tha Tieri që ta kthen mbrapsht. Ora është 7:35 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e mërkurë, data 4 mars. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Yes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 7:25 minuta unë doja që të bëja një pyetje nga lajmet tani në Club FM 104 në atë që ne e quajmë prit. Prit se e di. Doja vetëm që të paktën eh, për këto fillimet e ditës mos të zhyteshim atje në atë e keni parasysh çfarë politike. Ëh, eh, por t'i qëndronim eh, disi larg, disi larg, të paktën pyetjen e parë. Dhe është kjo ka një supersfidë. Mhm. Mm kampionati që ka mbërritur në javën e 25 meqë ra fjala Superliga. Dhe supersfida sot është midis këtyre dy skuadrave. Kujdes. Cilat janë ose cila është supersfida pra mm -hmm. për sot? 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Superligës Sot Cila është 069 20 70 222 069 20 70 222 nuk di se çfarë do të fitojë ai që vjen i pari me përgjigjen e saktë, por këtë do të na e sqarojë Olta tani. Jepi Olta. Dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për mm. në Cineplex miq të dashur për filmat e kësaj jave premierat në kinemanë më të mirë në Shqipëri, Cineplex. Për shembull, lexoj disa nga nga këto uh, kombinimet që kanë mbërritur deri tani në faqen tonë Facebook. Meqë ra fjala, faqja në Facebook është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Aty mund na gjeni ja ku jemi që të që të katër kemi dalë këtu. Shikojmë pas kemi dalë neve. Ja. ja. On the radio. Atëherë, atëherë, na kanë shkruar. Do të thotë uh, Elodia, mm -hmm. një mhm. vajzë që ka emrin Elodia Banushi ka shkruar Ellie Goulding, Lykke Li. Mhm. Mm Otilia, që unë nuk e njoh, me thënë të drejtën. David Guetta, Indila mm -hmm. dhe American Mouth. O sa shumë grupe kjo? Po pra, E L O D I A. Po pra, nga çka emër? Ellie Goulding, Lykke Li, Otilia, David Guetta, Indila dhe American Mouth. Mm. Iliriani ka shkruar Iggy Pop Mm -hmm. Të janë uh, grupe, ne po ju ftojmë pra Që për çdo gërmë të emrit tuaj Të vendosni një grup apo muzikant Që ju pëlqen Që ju mhm. pëlqen, kjo është uh, parakusht Jo një që e gjeni dhe plotësoni gërmën Çfarë ju vjen në mendje Diçka që ju pëlqen Pra Iggy Pop, Lenny Kravitz Imagine Dragons Ilirjani ka dy i mm -hmm. Roxette James Blunt Alicia Keys dhe Nirvana. Mm, interesante. Okej. Okay. Mhm. Mm Ke Besmirin për shembull që thotë uh, Bon Jovi, Europe, Scorpions, Metallica, oh. Iron Maiden dhe Roxette të gjitha nga vitet 80 i ke për shkakun, po i ke i ke me, uh, që tregon që Besmiri mm. dëgjon një tip muzike që sillet midis Scorpionsave, Metallica, Iron Maidenit, ajo lloj uh, Me T është The Dashi Edhe me A ABBA I ke gjitha The Dashi grup është Po ky Lil Po ky Lil Rob që Ja, Lil Rob është ky Lil Rob Oh, oh Lil Rob Oh, oh Faleminderit Altin është kujdesur Altini po ja me detajet Nga Amy Winehouse, ok, meqë e përmendëm uh, Amy Winehouse, You Know I'm No Good, është kënga që do të dëgjojmë tani në Club FM në 104, miq që jeni uh, me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Loren Ju pyesim gërmat e emrit tuaj, nëse do të sillnit për secilën nga një grup muzikor, çfarë do të formonin Ja ku vjen Amy! And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Um, atëherë unë e kam gati anagramën për uh, ditën e sotme. Le t'i ftojmë uh, të gjithë që të luajnë në 069 20 70 222 miq të dashur unë kam shformuar një fjalë Ju duhet ta riformoni për t'i dhënë asaj kuptim dhe kjo është loja. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, cila është fjala? Fjala për sot është Rukapica. R U K A P I C A. Mhm. Rukapica. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Unë u kujdesa që edhe të pikturoja një pikë të vogël Faleminderit hajt Për momentin jo Jo Po më intrigon Epo, që nga dhe është Dhe ishte mirë nëse do e fusje gjithë shukun e letrës në gojë Rukapica R-U-K-A-P-I-C-A Olta, cila do të jetë dhurata? Një orë nga Premium Watches Uh, një orë nga Premium Watches. Një orë nga oh, Premium Watches. Pra do të jetë një orë dore miq të dashur nga miqtë tanë tek Premium Watches për atë Që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë për Rukapica mm -hmm. Okej? Okay? Dakord Okej? Okay? Nuk është fort e vështirë. Nuk është fort e vështirë thotë mhm. Jeri që e ka zgjidhur ndërkohë. Kështu që kujdes. R U K A P I C A. Atëra Olta, mm. kemi një kemi një ndeshje sot që e kanë quajtur Super Sfidë. Super Super Sfidë. Skënderbeu Tirana. Super e shakt. E sakt. Është Kledi 943 mbaron numri po, 2 bileta për nesër. Uh, Bravo. Si Sean Connery, kur ishte shumë i ri. Faleminderit Jeri, uh, faleminderit Olta do ja thosha. Atëherë çka ka fituar dy bileta për në Cineplexx, po? Mhm. Atëherë le të bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet miq të dashur sot ju pyesim se sa të vëmendshëm keni qenë nga uh, lajmet. Tani të gjitha gjërat sillen rreth kësaj ngjarjes uh, histerike, uh, frenetike. Pyetja për juve është kjo. Mm -hmm. I ndaluari. I ndaluari. Ëh, mm -hmm. uh, Zoti Bami, ca media e raportojnë si Bani, ca media e raportojnë edhe si Bami, edhe si Bani. Në titull e kanë Bami mbiemrin kurse në në brendësi të artikullit e kanë me n, pastaj mm -hmm. ndryshon gjatë rrugës. Nuk është sqaruar, por ky është një 36 vjeçar i lindur në fshatin Nikël, banues në Fushë-Krujë. I akuzuar më parë për uh, krime i dënuar madje për to, ëh, mm -hmm. uh, që ishte një eksponent që thotë diskutohet sikur ky është personi që ka shkuar i penduar te Tom Doshi dhe i ka thënë shiko mua më kanë paguar të të vras e tjera. Po të gjitha këto janë uh, pandehje, janë janë asgjë nuk është e vërtetuar, asgjë nuk është mund të jetë e gjitha e pavërtetë, mund të jetë e gjitha e vërtetë, nuk e dimë në në këtë pikë akoma. Mm. Por por ky është kapur Altin, është kapur në ë uh, kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, pra në pikën uh, në Hanin e Hotit, mm -hmm. në Hanin e Hotit. Dhe dhe është ndaluar e më pas është transportuar në Tiranë I veshur me këtë. Me çfarë? Me çfarë ka qenë i veshur? Po. Okej. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ka qenë një këngë Jeri, pantallona sipas modës, dila dila dila. Të ngushta si tub i sobës, dila dila dila. Ehm, kështu që po pyesim me çfarë ka qenë veshur, ka qenë- ra- a- ajo që raportohet në lajme. Mhm. Se për shembull, po të kishte një lajm për emisionin tonë, nuk do thoshte njeri që Blendi kishte veshur një këmishë me kuadrate, kështu se s'ka rëndësi. Po kjo është një është diçka e rëndësishme. Është diçka më me rëndësi sa sa ta përmendin, mm -hmm. ta përmendin gazetarët që ka qenë i veshur me me një të tillë. Dila, dila, dila. Okej? Okay? Okej. Okay. Mirë, pra, kështu që ruhuni me këtë, rukapica, rukapica, ndoshta mund të ishte për konsum të mëngjesit, një rukapicë. Ndërkohë Jeri ka një histori me Me mace, me miau, me miau, duke qenë se janë kafshët e mia të po. preferuara. Mm -hmm. Go Jeri. Në të vërtetë, unë nuk e dija dhe e mësova, ekziston një ishull i maceve. Ishull i maceve. Po quhet ky ishull Aoshima dhe është një ishull i largët në ja, uh, Japoninë Japoni. jugore, mm -hmm. ku banorët janë vetëm 22 dhe janë të moshuar përgjithsisht, nuk ka banorë të rinj, por çfarë ka ndodhur është vite më parë këta banorë uh, që kanë mbetur vetëm 22 kanë pasur probleme në ishull me një uh, sulm minsh. minsh. Dhe pikërisht në atë moment vendosën që të sillnin në këtë ishull mace. Mhm. Mm dhe që nga ai moment që uh, macet erdhën në këtë ishull ka kanë filluar ta pushtojnë atë sepse janë vetëm 22 banorë dhe ndërkohë sot ka njëqind e njëzet mace që ndodhen në këtë ishull. Po shikoja, po shikoja që kishte ë uh, kishte edhe edhe Reutersi diçka në lidhje mm -hmm. me mhm. këtë ë uh, ishullin e, e jashtëzakonshëm të maceve japoneze, sepse ata kishin përgatitur edhe një kronikë pa, po, po video. Po se për... është kthyer tani në një uh, kuriozitet për gjithë turistët mm. që shkojnë pikërisht në këtë ishull për të parë Macet që janë të shumta në numër dhe janë banorë. Ka një gjë tani, ka një gjë që unë mm. jam jam kurioz ta mësoj. Këto macet kush i ushqen? Se këto macet duan të hanë. Janë vetë banorët, janë vetë banorët që kujdesen për të 120 macet dhe kur janë pyetur që a është problem kjo, ata kanë thënë që ne kemi një kënaqësi dhe merremi për këtë dhe nuk kemi ndërmend që t'i heqim nga ishulli pavarësisht se ato janë të shumta në numër dhe Kam përshtypjen që do të shumohen akoma dhe më shumë. Domethënë janë kthyer një në një në një tërheqje për turistët. Për turistët. Po mm. macet nuk vazhdojnë të nuk futen asnjëherë në ujë, se macet nuk kanë dhe aq qejf. Nuk e kanë qejf. Jo. Më duan, ti ke pas probleme me macet për shkakun për t'i larë? Po, të paktën me njërën dhe pastaj nuk e provova më. Mbaj mend që bëhen kështu. Bëhet një grifsh e vërtetë. Mërziten fare domethënë, nxjerrin thonjtë dhe shëmtohen kur lagen. Nuk kanë, nuk kanë faj. Mirë, po, domethënë sa mace ka? 120, ndërkohë janë vetëm 22 banorë që kujdesen për të 120 macet. Domethënë janë më shumë mace se sa banorë në këtë ishull. Po sigurisht, po 6 banorë, 6 mace për banorë, pak a mm, shumë. Po. Çfarë ishte më? Ça ishte ajo që dëgjova? Okej. Edhe ne s'kemi asnjë këtu në klubin e mëngjesit. Po pra. Tjetër, si do vijë emri? E, e keqja e këtyre është se nuk lindin vetëm një mace, Blendi minimumi lindin 5. Ja, ajo që do mbajë ti Jeri. Po. Sepse kështu është minimumi 5 Jeri. Po. Është është shkencore kjo. Po veç ka ka përveç te luanja. Varet. Është edhe pjellore shumë. Lëvega, po ti ke parë. Normal Altin. Shkojnë me njëra tjetër. Por eh, mendoj këtë turtën, le të marrim bindjen, se nuk më dihet. Vjen të ulet në prëhër direkt. Tani m'u kujtua mua, ka qenë një mm. ditë kur uh, ti i kishe treguar foton e bebekës ti. Po ti kishe ikur në punë të tua, ky rrinte këtu. Ne rrinim duar në kokë. Çka kanë parë sot? Të kanë parë sot çan. Uj çarmace. A më shumë kujtohet ajo ditë. E vërtetë është. Po. Më ka lënë përshtypje shumë të mira. Po. shumë shumë interesante. Unë shikoj edhe një herë këtu. Mm, sa e bukur. Mm. Mirë. Ë, uh, kthehemi pas pak klubin. Oj, Na fal, të vumë në gjumë Kthehemi pas pak Klubin e mëngjesit me më shumë Miq të dashur Ian Brown do vijë tani me Stellify Ora është 7.54 minuta Ju jeni me Club FM Filmi që fitoi uh, Oscar si filmi më i mirë i vitit është në kinema, kështu që mund të merrni bileta për të parë filmin më të mirë të vitit të kaluar, miq të dashur në Birdman apo Xhuxhi i 7. Xhuxhi i 7 apo The Seventh Dwarf. Ka filluar tani që bëjnë uh, si thua kështu filma për nga një xhuxh. Po, degzime të të Xhuxhi i parë, ka 7 plus Borëbardha 2 pastaj. Shumë parë. Ruka Pizza është anagrama dhe ne largohemi. Shtatë shtatë tetë i mbaron numri fiton orën nga Primo Moçes. Këpucari, është e saktë, mhm. Këpucari, Ruka Pizza. Ishte e thjeshtë, ishte e mhm. lehtë. Ej, ë, uh, para se të vijojmë me lojëra të tjera, do të tregoja një gjë interesante që është zbuluar. ë, uh, po të shikosh brenda, tani është, kemi një një statuj mhm. të një Budhe, e keni parasysh statujat e Budhës janë të përhapura, mund të gjesh të vogla si ornamente për të vendosur në një në një bufe, ku di unë se çfarë. ë, uh, parvaz. Ë, diku. Ë uh, të tillë ka një zotëri nga Holanda, i cili e ka blerë dhe uh, ndërsa e riparonte para ca kohë sepse kishte ca të krisura të vogla, mm -hmm. ka zbuluar se brenda statujës mm. së Budës në fakt ndodhej trupi. Qëtëver. Trupi i Budës. Ishte ishte një mumie. Oh, në jo. statujë oh ishte një mumie. Wow. Po, dhe çfarë kanë bërë pastaj? E kanë uh, çuar në Gjermani ku është bërë edhe një uh, një skanim i i këtij trupi i këtij trupi, uh, apo kësaj statuje dhe është parë brenda mund të dalloheshin me imtësi pastaj edhe skeleti i i këtij i këtij ka qenë një murg, ka qenë një murg budist, mhm. janë murgj këta, dhe murgj të të një lloji të të veçantë. Tani këta kanë pasur një praktikë. Kanë pasur një praktikë e cila e cila ishte e tillë ku këta vinin zinin atë pozicionin e tyre të meditimit mhm. dhe pastaj për një periudhë të gjatë kohe, çfarë bënin ishte që konsumonin vetëm rëshirë pishe dhe hala. Për të ngrënë, oh. është ide. Për të ngrënë. Vetëm rrëshirë derisa derisa mumifikohesh. Derisa çfarë ndodhte ishte që um, që këta arrinin në një stad që ishte pranë vdekjes, si thua, domethënë mezi mezi ishin gjallë, po. Dhe ishte kjo ishte ideja që ata do të vijonin të të qëndronin në meditim edhe um, edhe pasi kishin kaluar në botën matanë mm -hmm. uh, apo diçka të ngjashme sepse u vinin një tub prej të cilit këta mund të merrnin ajër Tam. edhe ndërkohë që kishin tubin këta fillonin dhe ndërtonin statujën rreth tyre rreth tyre. Mm, Kështu uh, që ka qenë surprizë për ata, por kjo është mendohet e shekullit të 11. Kështu që është rreth 1000 vjeçare si uh, wow. si statujë dhe dhe trupin e ka brenda. Po, trupin e, e ka frikshme. brenda. Ë uh, madje, madje uh, do t'i tregoj pak më vonë. Këta janë të tipit Liu Quan. Ë uh, janë mjeshtra Liu Quan. Mos më pyet se nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë, mm -hmm. por është një kategorizim brenda budizmit uh, i këtij i këtij lloj uh, murgu. Do të jetë një lloj vetësakrifikimi deri në fund. Po. Po. Për t'u kthyer në atë lloj mumi. Për të arritur Nirvanën kam përshtypjen mm-hmm. unë që ishte grup nga Seattle. Po, gjithsesi, tani në në Mongoli këta kanë gjetur edhe një tjetër, ë uh, i cili është i ulur në pozicionin uh, e meditimit. Mm -hmm për të cilin ky është rreth 200 vjeçar, uh, si mumje, për të cilin murgjit vetë, murgjit budistë thonë se është ende gjallë. Ëh, si është ende gjallë? Është ende gjallë. Gjallë. Wow. Po. Ka nuk ka mundësi. 200 vjet e kthyer në në mumje, pa po ata besojnë që ai është ende mund të jetë duke gjallë, medituar. Shpirti i tij. Një botë paralele, po. Ai nuk e di, nuk e di, nuk e di. Kjo është një mumje tjetër që shikon që shikon këtu në foto tani, ku ky ka 200 vjet në atë pozicion, edhe Dhe po rri po mediton. Dhe po rri po mediton, mm. po. Dhe murgjit besojnë se ai është ende aty brenda, duke medituar. Në ka. Po, do të mund ta zgjosh këtë be. Edhe kam shumë që do të jo, se nuk ka. Nuk është nuk është mirë. Është në stadin e vet, është në stadin e vet. Gjithsesi. Okej, do të dëgjojmë tani miq të dashur, do të dëgjojmë tani zërin misterioz që Altini ka përgatitur për sot dhe shkojmë tek muzika menjëherë. Jepi. Është djalë. Ja për shembull unë jam me fat, sepse ka dhe fate e fate. Për shembull, ke një shpi, ke fat, bëhesh me dy shpi. Ke një makinë, bëhesh me dy makina. Ke... Ok, kush është ky personazh? Ke një grua bëhesh me dy gra. Jo. Atë mendon Iri? Jo, jo, nuk është ashtu. Sipas logjikës. Jo, sipas logjikës. Po ndiqja logjikën. Më falni se mendova me zë. Ke një këpucë, bëhesh me dy këpucë. Ja, do ta gjejmë deri në fund. Ke dy këmbë, bëhesh me dy këpucë. Këta janë për shembull unë jam me fat, sepse ka dhe fate e fate. Për shembull, ke një shtëpi, ke fat bëhesh me dy shtëpi. Ke një makinë, bëhesh me dy makina. Ke një grua, rri me atë gjithë jetën. Ah, mirë. Ah. Gjithë me të. Ah, pra, dëgjova. Mirë, dëgjojmë, dëgjojmë muzikë tani në klubin e mëngjesit 069 20 70.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 facebook.com fraksion klubi i mëngjesit mund të vini atje. Sot e kemi uh, bërë një sfidë të vogël për çdo gërm të emrit tuaj do të vendosni një grup apo muzikant që e pëlqeni shumë. Mm -hmm. Për mhm. çdo gërm të emrit një grup apo muzikant që e pëlqeni shumë. Unë për shembull mund ta nisja B Blendi mm -hmm. Beastie Boys. L-ja Mund të ishte Led Zeppelin, për shembull. Mm -hmm. E-ja, ë uh, E-ja, mund të ishte Eminem, por mund të ishte Eurythmics, siç e vuri ti, ë? Çfarë mund të ishte tjetër E-ja, po po rri po vras mendjen për këtë. Mm. E e e e Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, po pse jo? Pse jo? Eros është super këngëtar. N-ja mm. mund të ishte mm. Nirvana, D-ja mund të ishte Deep Purple dhe mm-hmm. I-ja mund të ishte Iron Maiden apo Incubus apo ku di unë se çfarë tjetër. Pra këtë bën. Ose Irma Libohova. Ose Irma Libohova, faleminderit ah, shumë. Ë uh, Ervisiana, për shembull që ka një emër të gjatë. Ervisiana na ka shkruar. Ervisiana Plaku, kjo vajza, thotë Eminem, Rihanna, Vesa Luma, Inna, Inna. What's my name? What's my name? Mm-hmm. Uh, Sex and the Salt, uh, John Legend, Adele, Nick dhe Ariana Grande. E ka vënë ajo. Mm -hmm. Elodjanën e lexuam, Klevia na ka shkruar dhe thotë Kanye West, Linkin Park, Emma Marrone, Vengaboys, Ishtar dhe Aerosmith. Um, Ina ka e ka shkurtër, Ina ka shkurt, Iggy, mm -hmm. Iggy, Natasha Bedingfield, oh, ok, a u përmend edhe Natasha Bedingfield. A mund të kemi një këngë nga Natasha Bedingfield? Patjetër. Thank you. Uh, se është është vajzë e mirë dhe Adele ka ajo. Pastaj Iliriani kishte Iggy Pop, Lenny Kravitz, Imagine Dragons, Roxette, James Blunt, Alicia Keys dhe Nirvana. Franci na ka shkruar dhe thotë Fugazi, Rage Against the Machine, Aerosmith, Nirvana dhe Club TV. Ai ka vënë C-në, ka gjetur një me C-në. Me C-në. Ka qenë një grup për shembull uh, Centaur. Centaur, i çunave, i çun, po, ka qenë këtu në Tiranë ai grupi, ku kam ka qenë dikur edhe edhe doktori, doktori ë uh, i fiksit, Gent, po, Pjetri. Po, me C mund të jetë edhe Celine Dion. Me C jo? mund të jetë Celine po, po. Dion, po tash nga Centaur dhe Celine Dion kalon në jo, mes. Jo, po se po mendoja ndërkohë çfarë ishte tjetër. Një deti tjetër. Flasim kështu pra. Niku ka shkruar Nirvana Incubus Kelly dhe U2 në klubin e mëngjesit. Besmiri kishte Bon Jovi, Europe Scorpions, Metallica, Iron Maiden, Roxette Ergesti ka shkruar për Eminem Ramses Gemelli Diversi për mm -hmm. G-në Ellie Goulding për E-në dhe Selena Gomez dhe Taylor Swift për ta mbyllur për S-në dhe T-në Ergest. Kështu që juve mund të shkruani tuajat 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222 ose mund të vini të argëtoheni pak tek kjo faqja jonë në Facebook që është facebook.com fraksion, fraksion klubi i mëngjesit. Klubi i mëngjesit. Dërgo, dëgjojmë edhe një herë te zëri miqdashur që Altini ka përgatitur për sot, zë misterioz. Un me thënë të drejtën mendova se ishte aktori i Portokallisë Romir Zalla, Romir Zalla, ë uh, por nuk është. Un isha i gabuar sepse e pyeta Altinin, Altini më tha jo, ti gabon. ë uh, por mund ta dëgjoni sepse un mendova për Romir Zalla. Më mhm. ngjan si Romiri. Dëgjoje. Ja për shembull jam me fat, sepse ka dhe fat e, e fate. Për shembull ke një shpi, ke fat bëhesh me dy shpi. Ke një makinë, bëhesh me dy makina. Ke një grua, rri me atë gjithë jetën. Atëherë, po kur jam me fat, po të qellon grua e mirë dhe rri me atë gjithë jetën. Por uh, por uh, nuk është Romir Zalla. Mm -hmm. Jo. Çfarë kanë thënë tjetër? Kush mund të jetë? Më kanë thënë, më kanë thënë Gjergj Leka. Jo. Gjergj Leka është e pasur. Ardit Gjebrea. E dëgjojmë, e dëgjojmë edhe një herë tjetër. Atëherë është nga portokallia? Po, është pjesë e portokallisë. Është pjesë e portokallisë. Të paktën isha afruar deri këtu, po, jemi deri këtu. Ishte, ishte ishte fati im që ju afrova, meqenëse ishte Romiri, po. Ta dëgjojmë. E dëgjojmë pra. Ja për shembull jam me fat, sepse ka dhe fat e fate. Për shembull ke një shtëpi, ke fat bëhesh me dy shtëpi. Ke një makinë, bëhesh me dy makina. Ke një grua, rri me atë gjithë jetën. Ec ta gjejmë se kush është ky. Kjo është loja. Mm. Ec ta gjejmë se, se kush është ky. Në në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin Utah, mm -hmm. në Amerikë është duke uh, u diskutuar tani siç uh, ka ndodhur më parë në shtete të tjera dhe praktikisht kudo atje. Uh, legalizimi i marijuanës, i marijuanës. Kështu që çfarë ndodh atje, ë uh, gjykatësit edhe si t'i thuash institucionet thërrasin edhe njerëzit që të dëshmojnë mm -hmm. për të marrë një vendim i cili bazohet edhe në jetën reale. Kështu që uh, ka për shembull kanë shkuar prindër, të cilët kanë fëmijët ë uh, me probleme gjenetike, të cilat ndihmohen nga përdorimi i vajit kanabinoid. Mm -hmm. Po, jo i marijuanës në kuptimin e, e të dehjes etj etj. Mm -hmm. Por por um, secili shpreh para gjykatësve historinë e vet, argumentin e vet dhe sepse, sepse marijuana duhet lejuar apo nuk duhet lejuar. Mm -hmm. Edhe është afruar atje për të për të marrë pjesë në këtë në këtë si t'i thuash atë që në anglisht quhet hearing, por është një seancë, mm. kjo është fjala në shqip. Në këtë seancë ka marrë pjesë edhe një agjent i FBI-s me emrin Matt Fairbanks, i cili tregon Se arsyeja pse ne nuk duhet, thotë ai. Ta përdorim, legalizojmë. Është se ne mund të na çmenden lepujt, sepse unë thotë ai, kam parë dhe flas me shkencë, lepuj të çmendur për marijuanë. Ah, tani çfarë ndodh? Lepujt e pëlqejnë? Një çfarë ndodh është që pastaj çmenden në përdorim. Asgjë nuk ndodh. Po mirë, unë s'e kuptoj ky pse është kaq i çmendur që ia jep lepurit. Ta pijë vetë. Jo, dëgjoj, ehm, çfarë çfarë çfarë më kujtua mua është nga nga filmi The Monty Python, është skena e e lepurit vrasës që u sulet këtyre. Nuk e di nëse e keni e keni parasysh këtë filmin. Monty Python është nga nga vitet 70, por Ka një skenë atje ku një lepur vrasës uh, u del përpara. Dhe është një lepur i vogël i bardhë, i pafajshëm. I pafajshëm, i cili uh, i cili në fillim fare, domethënë, uh, duket kështu se nuk do të shkaktojë asgjë, mm. por çfarë ndodh është që u hidhet ushtarëve dhe dhe i ha ata një nga një, domethënë. Uh, ata afrohen se mendojnë, "Ah, është thjesht një lepur." Është thjesht një lepur. Si do trembesh nga një lepur tek e fundit. Po, nuk mund të kishim frikë nga një lepur. Por Ah. Ja, është Monty Python, po. I was so scared. Look, that rabbit's got a vicious streak a mile wide. It's a killer. Get stuffed. It'll do you a treat, mate. Ah, gjithsesi, agjenti, agjenti ka ka treguar se në eksperiencën e vet, në fakt lepuri nuk ishte dhe aq i rrezikshëm, por ishte mësuar që ta konsumonte marijuanën që ilegalisht e kishin mbjellë në pyje të Jutas. Aha. Uh, dhe dhe çfarë ka ndodhur është që kur ne thoshte ai iu afruam dhe ia morëm marijuanën, mm. uh, çfarë ndodhi është që ai sulmoi. Jo, ndodhi që ndodhi që lepuri nuk ikte. Lepuri thjesht nuk ikte. Ky lepuri në jetën reale, pastaj lepuri në film Është është i tmerrshëm, është me vërtetë i tmerrshëm. Ë uh, nisen ushtarët njëri mbas tjetrit dhe të gjithë përfundojnë uh, të, të masakruar nga një lepur i vogël i bardhë. Dhe është ndonjë dyti ta heqi lepurin. The uh, Monty Python, kjo është in, in Search of the Holy Grail. Ja shikoje këtë skenë. Shkon gjithë gjithë turma. Gjithë të burda dhe gjithë Run away Dhe Dhe në fund ngelet kopshti me marijuanë dhe lepuri pra po. Dhe lepuri i lumtur E pabesueshme Lepuri pra Por e vërtetë është Okej, kështu që kështu që ai këtë argument ka dhënë. Lepuri ishte i çmendur tha se nuk ikte. Lepuri nuk ikte. Ka marrë dhe filmin me vete ai për ta po. bërë më të besueshëm. Kthehem pas pak Klubin e Mëngjesit është Natasha Bedingfield miq të dashur meqë uh, ne e përmendëm dhe e kërkuam. Kjo quhet These Words dhe ajo ka një zë të katifenjtë. Threw some chords together the combination D E F Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Themeluesi i fjalorit Merriam Webster, Noah Webster, mësoi gjatë gjithë jetës së tij 26 gjuhë me qëllim që të vlerësonte dhe kuptonte etimologjinë e fjalës. Ndryshe nga njerëzit, delfinët duhet të marrin frymë me vetëdije. Ata nuk mund ta bëjnë këtë gjë në mënyrë instinktive. Etiketat e ngjitshme tek frutat janë të ngrënshme. Ato njihen si të tilla edhe nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë mesjetës, fëmijëve u jepej të pinin birrë për mëngjes. Kjo i ndihmonte në memorien e tyre. Edhe sot janë rreth njëzet e shtatë milionë njerëz të cilët ndodhen në kushtet e një skllavërie moderne. Mes tyre janë dhe një milion fëmijë të cilët shfrytëzohen në tregtinë e seksit. Sistemi imunitar shkatërron mesatarisht një mundësi për zhvillimin e sëmundjeve tumorale në organizëm. Ëndërrimi me sy hapur ndihmon në zgjidhjen e problemeve komplekse. Harku më i lumtur kohor për njeriun është midis orës 7 dhe 8 pasditen e të shtunës. Do t'ju tregoja pak. E mbani mend para para disa ditësh kemi folur për uh, për një zotri, i cili ishte kam përshtypjen unë nga Detroit në Michigan, ë uh, i cili ecte 21 milje në këmbë çdo uh, ditë. E mban ti. Do thotë Altini që nuk e mban. Ecë për për hobi, për kënaqësi apo mm, Ai, jo, ai ishte punë, shkon për në punë, shkon për në punë, ah, sepse kishte kishte punën larg. Ë, uh, gjithsesi, uh, mbasi kanë dëgjuar këtë histori, uh, njerëzit në Iowa, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një gazetar në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vendosur që të studiojë nëse ka dikë tjetër aty pranë, se kështu i kanë thënë, që ecën akoma më gjatë dhe ka zbuluar një tjetër zotëri, i cili quhet Steven Smirnov, i cili ecën çdo ditë mm -hmm. për në punë. Mm. Altin, meqë meqë ne kemi filluar të ecim për në punë, ë uh, ecën çdo ditë për në punë 56 kilometra. Wow, wow 56 kilometra. Tani, uh, jo gjithë njerëzit i kanë uh, mundësitë që të që të kenë këmbë kaq të forta etj etj etj etj. Por uh, ky zotria, për cilin po flasim, Steven Smirnov ka gruan të sëmurë në shtëpi mm -hmm. dhe duhet që të kujdeset për të. Gjithashtu ka edhe një nip që e kanë adoptuar çifti, me sa duket gjendja ekonomike e familjes nuk është aq e mirë, ata kanë adoptuar nipin e tyre që quhet uh, Steven Smirnov i treti, i mhm. treti. Ëh mm -hmm. uh, dhe dhe uh, ai thotë që unë duhet ta mbaj këtë punë për shkak se Në këtë punë Uh, mbështes edhe gruan edhe edhe djalin tim mm -hmm. të mhm. adoptuar apo nipin tim thaj po se ka e ka të të vajzës ky niset një ditë para i vjen po ky niset sepse e kam këtë detaj po. niset uh, ky e para punës punon në një kazino si pastrues Tamam. është pastrues në një kazino në Oskeola të Iowa's në Oskeola ju kujton diçka apo prisi seminove mm. um, Dhe dhe uh, ky niset nga Davis City mm -hmm. për të shkuar në Oskeola. Këto janë 31 milje larg ose përkthyer në kilometra, 56 kilometra në distancë. Niset në orën 3:30 të mbasdites, 15:30 dhe turnin e merr në orën 11 natës. Pra oh. ai punon në turnin e tretë. Punon nga ora 11 deri diku pranë mëngjesit. Mm -hmm. uh, një tetorësh atje dhe pastaj niset prapë për në shtëpi. Po duhet niset në 3 e gjysëm mbas dite. Po e bie gati në orën 11 të Bie gati tetë orë. Wow. 56 km. Tetë orë ecje. Ai ka, thotë, unë kam një minivan ose një një furgon, kam një furgon të vitit 2002 thotë, por mm -hmm. nuk kam para që ta mbush gjithmonë. Uh, ndonjëherë po, e marr. Do të ishte më mirë bicikleta për shembull. Mund të ishte po, po, po. ma merr mendja më e mirë. Ky ka zgjedhur njeri që që të ecin, që të ecin këmbë, që të ecin këmbë dhe ecën përgjatë autostradës derisa mbrin atje. Tani thotë që në kthim thotë ai, më marrin shokë dhe më çojnë në shtëpi. Ja njerëz që jetojnë pranë vendit ku jetojmë neve, ë mm -hmm. uh, më japin si thuhet më marrin me vete dhe më çojnë në shtëpi, por për të vajtur shumicën e ditëve thotë ai, ë uh, shkon në këmbë. Shkon në këmbë. Ndodh që njerëz në që kalojnë në autostradë, të cilët tani e njohin prej vitesh, ndalojnë dhe i japin e marrin me vete, i bëjnë një xhiro, domethënë deri në një farë vendi mm -hmm. ku rrugët e tyre ndahen, por gjithsesi thotë ai, mesatarisht unë eci 4 orë në ditë. 4 orë i bëj në këmbë. Mm -hmm. Mesatarisht çdo ditë shumë e ka. Edhe kjo është e ekzagjeruar 4 orë. Është 61 vjeç. Steven Smirnov dhe ecën në super formë. Në qoftë larg po po. Po po të ecësh në rrugë autostradave ky ky zotëri. Po deri tani Altin. Jo, deri tani. Shiko, njëra nga gjërat më të mira që mund të bësh për uh, për shëndetin tënd është të ecësh, edhe të ecësh 4 orë në ditë, me thënë të drejtën, edhe pse mund mos jetë gjëja që njerëzit dëshirojnë që të bëjnë. Është e tepërt. Mund të jetë e tepërt, por është e shkëlqyer për trupin. Është e shkëlqyer për për shëndetin. Je në super formë. Një orë mund të jetë okay, po mendoj që 2 orë janë më mm. mirë. Po të ecësh është më mirë se sa të mos ecësh. Njëra nga gjërat thelbësore që është e lidhur edhe e provuar shkencërisht me shëndetin e njeriut është lëvizja. Mm -hmm. Lëvizja e cilitdo lloj, hidhu përpjetë, hidhu anash, ec, apo, po. noto, nuk e di se çfarë, lëvizja është jetë. Moslëvizja është mungesë shëndeti. Mm -hmm. Të rrish në një vend, të ulesh, a ku diun se çfarë, ajo është, ajo është. Sa më shumë ulur ti qëndrosh, aq më shumë dëm i bën vetes. Edhe kot s'thonë ka dalë shprehja, po ule, ngelesh ulok. Po. Po ule, ngelesh. Bravo, Alti, bravo Altin. Wow. Ej Olta, um, zinxhiri në Rrogozhinë Altin. Tani, do ta harroj. A, a kemi, a kemi një fitues të deritanishëm Olta, dua që t'i japësh të gjithë fituesit e deri tani. Ma kanë gjetur zërin, oh, Altin, është Salsano Rrapi. Oh, e vërtetë? Wow. Te për shembull unë jam me fat, sepse ka dhe fate e fate. Për shembull, ke një shtëpi, është një fat e velaj. Ke fat bëhesh me dy shtëpi. Ke një makinë, bëhesh me dy makina. Kush e ka gjetur? Është shumë e qartë që është Salsano Rrapi. Mm -hmm. E ka gjetur Oresti dhe fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. 069 20 70 22 është numri i telefonit. Bravo. 069 20 70 222 miq dashur, dua t'ju bëj një pyetje tani nga të rejat. Fitues tjetër, po, pasi. Durim Bami ishte i veshur me antiplumb. Ka thënë antiplumb, Britani fiton po. dy bileta për nesër. Faleminderit. Edhe kjo është nga oh. prit prit se di miq të dashur loja jonë nga lajmet. Prit prit se di pyetja mm. është kjo. Kanë vendosur ta vazhdojnë grevën mm -hmm. studentët e infermierisë ë uh, greva e cila u ndërpre u ndërpre dy ditë më parë nga policia. Ca thonë në mënyrë brutale, unë uh, Me thënë të drejtën, nuk nuk e kam parë, nuk do të flas pa bërë punë. Se kam qenë, kam qenë kam qenë hmm. jo na mori mend kjo gjëja tjetër kështu edhe kjo e kërcënimeve. Nuk e kemi vënë re, por gjithsesi, ë uh, këta e kanë rifilluar grevën, po shikoja disa foto që ishin postuar dje në Facebook, edhe janë pikërisht në këtë vend. Domethënë në kryeqytet. Në cilin vend? Te vendi është ideja. Po, te vendi, po. Këta janë vendosur, prapë do të shkojë policia t'i nxjerrë. Kanë ngritur çadra, dyshekë, edhe janë stabilizuar, si thua, për të vijuar grevën në këtë vend. Ku? Unë mendoj që e mira, mira do ishte që mm. këta mos të tregonin vendin. Mirë këta tani do të donte greva. Kuptim do kishte pastaj. Apo dhe mos ta dinte askush ku ishte. Është është në një është pranë një sheshi ë uh, kryesor këtu në Tiranë, kështu që po, po t'i bësh 1 plus 1 2 e gjen se ku janë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, do të kemi Sharadion miq dashur dhe lojëra të tjera, do të fillojmë me një quiz. Me Oltën, mirëmëngjesi. Faleminderit Olta. Edhe me Lorkën. Ah, edhe Lorin sigurisht që bën regjinë për Club TV. Tani do të luajmë në Sharadio, miq dashur, është koha për të luajtur Sharadio. Loja jonë është e tillë. Unë dhe Altini kemi menduar një fjalë, ë uh, fjalën e mbajmë sekret nga vajzat dhe nga ju, të cilët uh, mund të merrni pjesë, juve jeni të ftuar në lojë në 0692070222, por vajzat do të bëjnë pyetje dhe përmes këtyre pyetjeve do të zbulohet se cila është fjala jonë. Le të shohim kush e gjen. i pari. Mm -hmm. Sharadë, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëhere, atëhere. Fjala juaj është send? Fjala jonë oh. është send, po. E saktë, që nga e saktë. I madh apo i vogël? Um, relativisht i vogël. Mesatarisht i po, vogël. Po, po. E mbajmë në dorë? Mundet? Mund ta mbash në dorë, po. Mm -hmm. Po është një send vetjak apo mund ta ndash me të tjerët? Zakonisht nuk përdoret për një njeri, është mm -hmm. një send është si thua, për shembull si doreza e derës, ta zëmë që e prekin lloj-lloj njerëzish, po. ëh, e tillë. Është është një send që e përdor një komunitet i caktuar, ëh, mm -hmm. për një komunitet të caktuar. Tjetër të caktuar. Një komunitet i caktuar. Po nuk është një përdorim dhe dhe dhe nuk është e një njeriu vetëm, nuk është një send personale. Po mund të përdoret edhe në kontekst tjetër, ha? Po sigurisht. Mund të përdoret edhe në kontekst tjetër, por mos hyr atje. Oh, tani na bëtë lëmsh. Kaq ishte, po deshe e gjeje. Përdorimin e parë e ka të keq, por mund të ketë një përdorim të mirë, është çfarë Altini po thotë. Ëh, fillon me. Po le të mbetemi te i keqi. Me k. Me k është e pasaktë? Përdorimi i parë. Jo, jam shumë kurioz të dëgjoj se do të kënaqesh. Kush është? Një karrocë, jo, ah, jo. Ah, ti po thua e trashëgon nga bebia te bebia, ah, edhe mm. jo, por është pak ashtu si rrobat e bebit që pasi përdor një bebi, përdor një beb tjetër për shembull. Është një gjë që s'ka lidhje me fëmijët, edhe po. Jo, nuk është. Eh, jo. Jo. Një çadër. Ah. Mm. Po këtu në studio kemi një për qejf. Jo, nuk kemi, nuk kemi në studio. Nuk i përdorim, studio. nuk përdorim. Jo, jo në radio. Po ti ke për shembull? Jo, nuk kam, me thënë të drejtën. Po ndonjëri prej nesh. Unë nuk e di. kam pasur dikur, po nuk. Ke pasur? Ke pasur dikur. Kam mbajtur në dorë. Kam mbajtur, i kam parë, po nuk nuk kam personale. Wow. Hë mi goca. S'e kam, po, ide fare. Shoku juaj Lori ka. Tani, është diçka e keqe kjo apo se këtë s'kuptoj unë? Është e keqe. Është e keqe. Është e keqe. Pra në të vërtetë ti nuk duhet ta mbash një jo, të tillë. Jo, nuk duhet ta mbash. Jo, Por e mban. Në fakt nuk është se i i mban ti ta vënë të tjerët këtë. Si ta vënë të tjerët? Ta vënë. E ke dëgjuar atë shprehjen? Kujdes. Jo arkivoli. Ku jo nuk është arkivoli. Jo jo jo. Jo jo, jo s'është me vdekje, s'është me vdekje. Goca, okay, okay, okay. Goca, kujdes. Jan është një send i vogël. Mm. Është një send i vogël. Ne i për dhe nuk fillon me ç. Jo nuk fillon me ç. Nuk fillon me ç, është një send i vogël. Ë ne e përdorim në numrin shumës kur flasim për shembull si dylbitë. Ë, flasim themi dylbitë, më jep pak dylbitë, jo, që është shumës. Ose syzet për shembull. Po. Ë, në këtë formë edhe për këto themi në shumës, edhe pse Sepse kanë një kanë një cilësi të dyfishtë këto. P, P. P, është saktë, fillon me P. Është me P. Ha. Ne i përdor polici. Polici i përdor, po me P i përdor polici. Wow. Edhe Grey. I përdor shumë. I përdor dhe Grey. Polici dhe Grey. Po, Shiko, Altini ka dhënë një ndihmë shumë të madhe po, duke vendosur muzikën. Do të thonë thash hapni veshët. Hapni po, veshët. Po kush do hapi veshët? Do hapi Olta. Olta që i ka të mbyllura. Pra ti mund të biesh në këto. Mund të biesh në këto. Dhe këto janë janë si thua hapi i parë drejt uh, burgut. Mm, po. Është vërtet. Mm. Okej, u mor vesh. Një hap vesh. Pra. Që e, e panë që Altini thoshte me, me të drejtë që mund të përdoren për qejf. Po, po. Për I kishe po, pellush? Po, po, me atë të bardhin. Edhe të bardhin. Altini me atë të bardhin. Unë kam parë për shembull që i kanë me me push kështu, me push uh, hot pink, çfarë mm -hmm. kjo? Ose një push purpuri. A push ose pellush, a ku di unë se çfarë? Që të mos të të të ashtu. Kur mos të lëndojnë. Mos të lëndojnë. Po nuk dua të flas se ka qenë një shkuar e errët kjo. Është Pra Altini bën. Ishte ajo shtëpia tjetër. Ka qenë vetëm në fillimet e të errëtës, se tani është bërë akoma më errët, apo jo? Jo, ka qenë ka qenë ngaqë shtronte pllaka në atë kohë dhe e quajmë periudha periudha e errët e jetës vet. Po ja kalonte mirë në darkë. Mbasi mbasi është 6 kilometra. Ej, ehm, po çfarë tjetër përveç këtyre? Edhe se do të kesh pas një arsenal me gjëra. Po po, edhe po, kamxhika. Meqë u rrëfeve rrëfehu deri në fund. Gjashtë kamxhiqe. Dhe një litar. Kisha edhe kapistër. Mm. Çka kishe dhe? Oj oj oj oj. Kjo është është një foto që ka mbetur nga Altini shumë pak i kanë mbetur nga shumë pak i kanë mbetur nga ajo kohë, kështu po bënte edhe fotografi artistike kam përshtypjen atë kohë edhe. Kto nuk i vishje vetë, apo apo i vishje i vishje vetë edhe këto. Në rast, detyrohesh edhe këto. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur. Hello, hello, hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Sapo dëgjuat nga Tove Lo, kjo është Talking Body. Ora është 9:06 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 në orën 10 në një program radiofonik për t'ju përcjellë në punët tuaja. Ju që jeni rrugës ende rrugë të mbarë, uh, edhe që po udhëtoni sigurisht se kush ka arritur në punë tani. Se ka nga këto punë që fillojnë 9:40 apo. Jo? Mund të kemi. Kush nuk ka arritur bekuar, nuk do të arrijë dot sot në kohë. Po. Kurse kurse juve që keni mbërritur punë të mbarë, ju që jeni në shtrat shtrat të mbarë. Shtrat të mbarë. Dhe ju që po hani ju bëftë mirë. Ngrënie të mbarë. Ju ju të thua ju hëngër të është po nuk po tingëllon vetë. Ju shkon ju shkoftë mbarë. Po më kishin çuar një mesazh që un për shkak se kisha lënë telefonin diku tjetër, nuk e pashë në kohë. Mm -hmm, Megjithatë, uh, për uh, për kënaqësi të Esmeraldës, që ka mm. emrin shumë të po. gjatë dhe na ka shkruar, se pa. Po. ne po bëjmë një lojë të vogël sot miq të dashur, ju kemi kërkuar që për secilën gërmë të emrit tuaj na jepni një emër grupi muzikor, uh, apo një artisti, muzikanti që ju e pëlqeni shumë. Kështu që Esmeralda më ka dërguar Eagles, tam, për oh. E, Scorpions, mm -hmm. Metallica, Eugen Bushpepa, mhm, po. Radiohead ah, për rën, Adele për anë, mm. Linkin Park për lën, Doors në kllapa The Doors mm -hmm. dhe Aerosmith. Dën? Dhe formohet Esmeralda. Da. Bravo. Goxha emër, goxha grupe, goxha shije. Eagles, Scorpions, Metallica, Eugen Bushpepa, Radiohead, Adele, Linkin Park, The Doors dhe Aerosmith. Jam i sigurt që Eugen Bushpepa ndihet shumë mirë që është në atë lloj shoqërie, ë uh, i rrethuar me këto emra gjigantësh. Mirë. Ëm, uh, kjo është, ju mund t'i dërgoni tuajat në 069 20 70 222 069 20 70 222. Si bën emri juaj nëse për çdo gërmë do të vendosni një artist a muzikant? që e pëlqeni shumë, na shkruani në këtë ose mund të vini edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ndërkohë, gocat kanë edhe kthimin e Sharadios gati, sepse ne kemi luajtur, fjala jonë ishte prangat, që po. prangat të këputen. Dhe ka gjetur Eltoni i pari dy bileta për në Cineplex. Bravo. Mhm. Mm Ndërkohë, jeni gati për të gjetur fjalën tonë. Gati jemi, fjala juaj është send. Jo, çfarë? Vajza jo. Jo, jo, jo. Vajza, mos është, mos ju duhet uh, për shkak të ciklit? Me... Jo, jo. Jo, jo, jo, jo. jo. Nuk është aq intim Blendi. Nuk është intim. Po nëse unë kam një të tillë dhe Olta uh, për një moment i duhet, unë ja jap. Nuk është problem. Ti ja jep Oltës. Po, ja, kujt tjetër ja jep këtë? Po kujtdo që ma kërkon, mund t'ja jap, nuk ka problem. Edhe ti po, mund t'ja japësh, mund t'ja japësh më shumë se një herë? Po. po. Erashkë. Erashkë. Erashkë. Erashkë. Pra, erashkë. Erashkë. Redi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, qoftë mirë. Do të nisim tani Pop Quizin, miq të dashur sot, të gjitha përgjigjet e sakta në Pop Quiz. Nisin me P. Është Pop Quizi me P. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Urdhëro Eri. Faleminderit. Pop Quizin me p. Atëherë. Gërmimet e këtij qyteti të lashtë filluan në vitin 1748. ishte wow. i mbuluar me rreth 9 metra mbetje vullkanike. Punimet ose gërmimet e këtij qyteti të lashtë mm -hmm. nisën në vitin 1748. Ky qytet i lashtë ishte i mbuluar nën 9 metra mbetje vullkanike. Dakord. Okej, okay, ka një histori për një qytet. Mm -hmm. Vezuvi. Wow, kujdes, kujdes. Fillojmë me p të gjitha. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Disa nga distriktet e këtij vendi janë Braga, Viana do Castelo dhe Bathora. Dhe Lizboa. dhe Lizboa. Kujdes. Disa nga si thua ndarjet apo mm. rrethet e këtij vendi janë Braga, mm -hmm. Viana do Castelo po. Po. dhe Lizboa. Mm. Wow. Oh. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky vend kufizohet me Bolivinë, Brazilin dhe Argjentinën. Ky vend kufizohet me çka, çka, çka? Jo, Jeri, Jeri është U votua pak Altini edhe po. Atëre, është bërë shumë mirë sot. Ky vend kufizohet me Bolivinë, Brazilin dhe Argjentinën. Mhm. Mm Okej. Okay? Edhe ti Olta. Faleminderit Altini. Po të kërkon Lori. A të vazhdojmë te pop kuizi se jemi te pyetja numër 4 Te pyetja numër 4 Pyetja numër 4 Pyetja numër 4 Ky qytet ishte kryeqyteti para se Johannesburgu të bëhej Bëhej mhm. Ky qytet ishte kryeqyteti përpara se Johannesburgu të bëhej Pra edhe njëherë Në fillim fare kërkojmë një qytet të lashtë, gërmimet e të cilit Nisën në vitin 1748 Edhe ndodhej nën 9 metra mbetje vullkanike mm -hmm. Me pë mm. Pyetja e dytë është një vend i cili ka brenda Bragën, Viana do Castelon mm -hmm. dhe dhe Lizboan. Pyetja nr. 3 është një vend i cili kufizohet me Bolivinë, Brazilin dhe Argjentinën. Mm -hmm. Pyetja nr. 4, ky ishte kryeqyteti i këtij vendi, Është për juve. Tani do ta hedhim këtë shortin. Okej. Okay. Un kam tre pyetje në sa e njohim kolegun, në sa e njohim kolegen. Nxjerrim kush do të jetë viktima për sot. Kush do të jetë viktima për sot? Tararana. Kjo është muzikë viktimash. Atëre. Atëre, Jeri do të zgjedhësh një nga këto tre, a Jeri? Patjetër. Op. Kam duart, i kam gjërat me dorë. Okej, faleminderit. Në rregull, Erjoni është gati. Olta ti e ke laptopin mu përpara. Po po. Faleminderit që ma ke lënë. Atëherë Altini do të largohet, miq të dashur, këto janë tre pyetje, të cilat unë do t'ia bëj Altinit pak më vonë, por fillimisht këtyre pyetjeve do t'i përgjigjeni ju në 069 20 70 222 për uh, një dhuratë dëgjoj. Për këtë do japim dy bileta për të parë filmin Birdman. filmin që mori çmimin Oscar. Si filmi më i mirë i vitit, çmimin Oscar, Birdman me Michael Keaton është një super film, kështu që do ta shijoni shumë. Dy bileta për në Cineplexx për të parë Birdman janë për atë që do të vijë i pari me tre përgjigje identike me ato që do të japi Altini kur pyetjet t'ia bëjmë atij. Altin, a dëgjon? Jo. Ja, jo, Okej, okay, pyetja numër 1 për Altinin është kjo. Mhm. Altin, mm -hmm. dilema është do të zgjidhje të ishe qorr? Mhm. Mm apo i verbër? Tam. Apo budalla. Oh, je, je. Çfarë mendoni se Altini do të zgjedhë? Altini të jetë i verbër apo të jetë budalla? Budalla po që ka sy budalla, budalla. Okej. Budalla por që por që e ka syrin pish. Mm. Shikon shumë mirë. S'kupton se ç'është. Tani duhet të jesh pak budalla në këtë botë. E pra, prandaj thashë në mm. ç'kuptim. Të jesh budalla apo mm. i verbër? I verbër që është një Se ç'të është uh... Dilemë e madhe me të drejtë Shumë e vështirë kjo. është një dilemë e madhe mm. Mhm mm Okej okay. okay. Të jesh i verbër apo të jesh budalla? Pyetja numër 2 Mhm mm Po Altin Kjo unë e kisha menduar se do binte njëra nga juve vajza, kështu që e kam duhet ta kthej mbrapsht atë çështje gjinie. Do të zgjidhje të jesh ose të martohesh me një deputete mm. më të madhe se ty në moshë, por shumë e pasur mm -hmm. dhe e përfolur. Po. Por shumë e pasur dhe e përfolur. Mhm. Mm apo të martohesh me një vajzë të re Shumë të varfër që merret me qëndisma. Ëm. Um. Të martohet mm, Altini me një deputete shumë të pasur, të ketë një sugar mama, siç i thonë. Mhm. Mm një mami sheqerka që ta mbajë Altinin në në pëllëmbë të dorës. Të jetë një një grua më e vjetër në moshë, mm -hmm. shumë e pasur dhe shumë e përfolur, deputete, gjithashtu. E kisha për ju goca, thashë një deputet të pasur, apo një djalë që merret me gipse, e kisha. Me gipse. Wow, punë artistike është. Punë artistike me gipse, kështu. Por, por tani kemi Altinin që do zgjedhi midis një deputeteje të pasur dhe shumë të përfolur. Mhm. Mm apo një vajzë të re. Apo një vajzë të re që merret me qëndisma. Një varfanjake. Bukuroshe. Po të thjesht kështu, që do do mbështetet tek Altini për për të ngrënë bukë, si thua. Ajo s'ha shumë bukë, pak ha. Po do të ajo t'i blesh një palë këpucë një herë në vit apo ku di unë se çfarë. Në naza, në një çështë po. t'i bëhet qejf. Pyetja numër 3 për Altinin do të jetë kjo. Altin, do të zgjidhje të jetosh në një furgon tani e mbrapa. Apo që në det të lahesh e të bësh plazh vetëm. Edhe një herë të lutem. Në Durrës. Pra, ose plazhin vetëm. Të jetosh në furgon apo të në plazh mund të shkoj vetëm në një vend. Ah, vetëm në një vend. Vetëm në Durrës. Oh, vetëm tek ajo atje te Te Në Kallm. Jo në Kallm, jo. jo aty aty në mes të asaj. Po po po. Aty ku pluskon. Po, po. Aty jo jo, aty. Atëherë të jetosh në një furgon apo përgjithmonë të lahesh në det vetëm në Durrës. vetëm në Durrës, okay? Po, Këto janë tre pyetjet për Altinin. Tani uh, furgoni Dhe ka probleme. Nga ana tjetër puna e Durrësit është që është plazh skandaloz për shembull. Se, se u morën me Durrësin, ra në duart e kanibalëve edhe e shqyen. Kështu që e shqyen dhe jo vetëm kaq, po i bën edhe... Prandaj është bërë kështu i pisët. Them pluskon. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Beyonce, Drake, Mine, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Atëherë, do të nisim me pop quizin për përgjigjet e sakta dhe pastaj vazhdojmë me përgjigjet e Altinit, kur t'ia drejtojmë atij tre pyetjet që i takojnë që të përgjigjet. Pyetja e mhm. parë për uh, pop quizin ishte: Gërmimet për këtë qytet të lashtë nisën në vitin 1748 dhe ai ndodhej nën 9 metra mbetje vullkanike. Pompei. Pompei, faleminderit Eri, e lehtë, filma, Saktë. libra të shkruar mbi Pompein, fakt i njohur se si qyteti u për përmbyt në një farë mënyre, po u mbulua Mhm. nga vullkani. Pyetja numër 2 është për ty Altin, Po. rrethe të këtij vendi, ndarja administrative që përfshin edhe Bragën, Viana do Castelon dhe Lisbonën, Po fjala për Portugalia. Portugalia, faleminderit Lisboa, e jep aty se është është pak e lehtë. Ëm um, ky vend Olta po. është oh. i kufizuar nga Bolivia, Brazili dhe Argjentina. Paraguay. Paraguay s'ka shtet tjetër me P në Amerikën Latine është Paraguay. Pyetja tjetër është për ty Eri edhe një herë, ne ëm um, flasim për uh, Janë për atë që do të vijë me me tre përgjigje të sakta në lidhje me pyetjet e Altinit, le të shikojmë se çfarë përgjigjesh do të japë Altini, kjo s'është vendosur akoma. Janë dilema të vështira. Janë dilema të vështira. Atëherë, Altin, do zgjidhje, do zgjidhje të ishe i verbër apo të ishe budalla. I verbër, e vështirë jeta, por i mençëm ama. Apo apo një njeri që shikon mm -hmm. sy shqiponjë, por komplet debil. uh, i verbër. Altini zgjedh, miq të dashur, që të jetë i verbër dhe gënjen, por gjithsesi ka thënë i verbër, s'kemi ç'i bëjmë. I verbër thotë Jeri. I verbër thotë Olga. Bravo, do të një me një për gotën deri tani. Në fakt, hmm? po, shumë e vështirë duhet. Dilema e vështirë, është apo tash dilemat këtu janë janë vështira apo hmm. çfarë? Pyetja numër 2 në këtë moment është kjo. Altin. Po. Do zgjidhje. Të martoheshe me një deputete Shumë të pasur dhe të përfolur, më të madhe se ty në moshë, mm -hmm. por që do të peshonte me flori, Altin, do të peshonte me flori, do të peshoj me stema bencash, të është ajo. Okej? Okay? Të kesh një sugar mama nga Kuvendi i Shqipërisë, një, mbrojtje politike, të po, po. dy, para pafund, mm -hmm. tre, do jesh çik i përgojuar, po hajt mo, kush po e çan kokën, gjysma e artistëve dhe artisteve janë martuar me me një janë të sa e çuditshme që është kjo, ëh. Janë të përgojuar. Gjithë besojnë te dashuria e vërtetë, të gjithë dashurohen me atë që e ka, që me me më të pasurin, me mafiozin më të pasur dashurohen. E thua, po s'gjykohet, nuk gjykohet dashuria. Nuk gjykohet dashuria. Sot do të kesh ty të mi që tash. Po, po. po. Apo, apo Oreksin tim përpara. Apo do të martohesh Altin me me një vajzë të varfër që merret me qëndisma. Por të cilën do duhet ta mbaje mm, edhe me një vajzë e re, por e varfër. Një vajzë e re dhe e varfër apo një deputete e Kuvendit të Shqipërisë më e madhe se ty në moshë, por që të peshon me flori. Po pra ju e dini që unë gjithmonë kam qenë njeriu që dashuroj dhe shumë madje, kështu që do të zgjidhja vajzën e varfër. Vajzën e varfër? Atë kam thënë unë. Një vajzë. Altinit i pëlqen seksi në fakt? Me sa duket Këto kohët e fundit e kam njohur ndryshe Altinin. Deputetën, Alta. Ka filluar një tjetër dashuri. Deputetja, aq shumë para saqë Altin mund të mund të ta marrë këtë lëkurën ta tërheqë, ta tërheqë, ta tërheqë, të bëhet më e re se ajo e reja. Se sot çka s'ke, botoks po ti jon tash. Natyrisht. Mund t'i, po, vërë ajo të tëra. Nuk kam qenë kurrë te paratë. Nuk ke qenë kurrë te paratë. Ju po. e dini që preferoj kasollën. Le të le të shohim, le të shohim. Është pyetja nr. 3. E treta. Është te faqja. Do të zgjidhje të jetoje në një furgon. Mhm. Mm ku si thua streha jote do të jetë ky furgon? Furgon, po. Ndoshta edhe me rrota të shpuara. Nuk e di se çfarë, po. Të dala disqet madje. Shton tani. Jo, si janë këta furgona që rrin kështu të stacionuar. Po, po them që Altini do lëvizë me po, po, furgonin e tij. Pra, është vërtet. Atëherë Altin, do të zgjidhje, do të zgjidhje pra, të jetoje në një furgon, aty do flesh, do hash, do pish. etj etj me shpresë apo që plazhin tash e përgjithmonë ta bësh vetëm në Durrës vetëm në zonën më të ndotur ta bësh. Do të zgjidhja furgonin, është e padiskutueshme. Dhe nuk e vija fare në diskutim. Të jeni në furgon të Martini, të jeni në furgon të Dejeri. Në Durrës do kisha zgjedhur. Në Durrës. Për faktin se Është interesant. Mund të më ndihmosh pse pse zgjodhe që të jetosh në një po, furgon. Po, rastësisht para ca viteve, para shumë viteve në fakt, jam larë te kjo zona ku ku flasim. Dhe infeksion o ti që një zot e di. Ashtu ë? E thonë unë mendoj që mund të dalësh. Infeksion frikë tmerr. Altini ka pasur infeksion për cilin nuk na ka informuar ne në klubin e mëngjesit. Eh, okay, mirë. Kthehem pas pak në periudhën e fustaneve. Ja ushtrimi juaj racioni i përditshëm i Nek në klubin e mëngjesit. Ellie Goulding. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesin Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori, çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM. Ja, fjalën Jerit tani, se s'ka mm. folur shumë sot. Fjalë fare. Do t'ju tregoj historinë mm, e një çifti në San Francisco të Shteteve të Bashkuara. San Francisco! Faktikisht në këtë lajm nuk bëhet i ditur emri i burrit dhe i gruas, por vetëm ngjarja që ka ndodhur. Edhe qyteti. Sepse, po, e vërtet, sepse burri ka filluar të nuhasë që bashkëshortja e tij e tradhtonte Jeri mos më thuaj mos më tradhton po ti po ta them ka zbuluar që gruaja e tradhton wow mm, vërtet gjithë historitë janë me gratë që tradhtojnë yes po jo vetëm nëse ka edhe me gratë por nuk është thelbi vetëm tek tradhtia po se si është hakmarrur ai për uh, ta vënë përpara përgjegjësisë dhe që mos bënte skena xhelozie apo skena të kësaj forme sepse ai e ka nuhatur fillimisht pasi ajo vinte vonë në shtëpi ka filluar ta hetojë më saktë dhe ka zbuluar se cili ishte dhe i dashur. Yes, yes, yes. Por çfarë ka bërë, është ndryshe nga historitë e tjera ose nga shumë histori të tjera, është që ai e ka ruajtur qetësinë dhe ka marrë një vendim se si të hakmerret karshi bashkëshortes së tij dhe e ka bërë pikërisht për ditëlindjen e asaj. Ka rastisur që të ishte shumë afër, tani nuk po them disa ditë yeah, afër, por s'ka çe. dy po muaj më vonë po ajo kishte ditëlindje dhe ky ka bërë një plan të jashtëzakonshëm, mm -hmm. sepse uh, një ditë para se ajo të kishte ditëlindjen, i ka thënë që unë duhet largohem nga San Francisco për punë në një qytet tjetër, kështu që oh, nuk do po të jem. Po nuk do të për ditëlindjen time, oh, edhe me vetëm. Nuk do të jem. Mhm. Jo, i ka thënë ai shpirti. Dhe, dhe është larguar pikërisht një ditë më përpara, uh, duke marrë telefon duke pyetur si ishte dhe ditën e nesërme që ajo kishte ditëlindjen, ky kishte lajmëruar Gjithë familjarët e saj, domethënë prindërit, vëllezërit dhe motrat, ata më të afërm, dhe ishin 8 persona gjithsej, duke i thënë atyre që do t'i bëjmë një surprizë, apo një festë surprizë në shtëpi. Mhm. Dhe këta janë përgatitur me dhurata, i kanë blerë, mamaja e saj madje ka blerë edhe një tortë shumë të bukur, dhe bashkë me burrin dhe 8 mhm. pjesëtarët e tjerë të familjes, kanë shkuar në shtëpi me idenë që kësaj t'i bëjnë një festë surprizë. Oh. Dhe në të vërtetë, surpriza ka qenë për të dyja palët, qoftë për familjarët e saj, qoftë për atë vetë dhe të dashurin, sepse i kanë gjetur në shtrat cullak me të dashurin që kishte. Edhe kështu. Edhe kështu. Kjo është kënga që luan i mishtashur Në shta burri kërkon dhe një spap Kjo pra ishte dhurata që ai kishte bërë në plan ah. për bashkëshorten e tij. Dhe më pas ka kërkuar divorcin këtu. Ky ka ruajtur domethënë momentin kur ai është shkuar. Shkojnë të gjithë, po. surprizë. Një surprizë ai ishte. Surprise! Ata e kanë thënë. Jo, jo. Surprise! Surprizën e kam unë për ty. Mm. Okej, Olta, jepi me emrat e fituesve. Wow, për lojën sa e njoh Martinin është Sa e njoh Martinin? Fiton dy bileta për në Cineplex. Fredi. Fredi. Fredi. Hello Freddy. Bravo Freddy, ka fituar. Eh, meqë ra fjala, uh, njëri nga filmat. Studentët kanë ngritur çadra tek eh, sheshi Nën Tereza. Sheshi Nën Tereza, është saktë, bravo që. Freddy fiton dy bileta për në Cineplex. Një tjetër film që do të shohim uh, këtë fundjavë në Cineplex është edhe Chappie. Nuk e di nëse e ke e ke vënë re këtë Chappie-n Altin, po Me tip uh, Robocop ashtu e kështu mm. është uh, Hugh Jackman në, në këtë film The Scouts' creator, Deon Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. Film i bukur nga Sony dhe Columbia Pictures uh, është këtë fundjavë miq të dashur, bashkë me Birdman dhe Xhuxhi i 7 The Seventh Dwarf. Ëh, uh, megjithatë Chappie është një nga filmat që do të shikojmë. Kështu që, hey, Ja kalofshi bukur sot në ditën tuaj. Faleminderit gjithë fituesve për pjesëmarrjen. Faleminderit gjithë juve që nuk fituat. Keni një shans tjetër nesër në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim, ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Blendi, Eri, Altini dhe Olga. Ju pafshim, kalofshi bukur. Sa më mirë. Audioslave do ta mbylli. Ciao.